namai miestelėje susirgo. Jiems pakilo temperatūra. Vairuok greitosios pagalbos automobilį keliu į vietas, kur jo laukia. Spausk rodiklės, kad rodytum kelią. Būk labai atsargus, nes kelyje yra sniego pusnių.